Es que tu personalidad es lo que me pone así. es lo que me tiene envuelto. Loca a mí, loca a Es que tu personalidad es lo que me pone así. Es lo que me tiene envuelto. Mira esa gatita de novela, mira cómo baila esa <laughs> modelito de pasar el Yeah. Mírala, mira esa gatita de novela, mira cómo baila esa duela, modelito de pasar el pasarela. <laughs> pa' la discoteca. Mamita, usted sabe la barra abierta. Si otro se te acerca, tengo la herramienta. Te estoy estudiando hace rato. Como tú lo rápido. Yo acabé la cenicienta, en una vuelta. Que con los sátiros. Tú eres la gata que a mí me pone alerta. Y sé que no conecta, te pienso cuando voy a la ley. que te quiero llevarte al cielo. Llevarte al cielo, mami. y para llega, ella sea para discoteca. Mamita, usted sabe la barra abierta Y afuera tenemos la herramienta. Y para la llega, ella sea para discoteca. Mamita, usted sabe la barra abierta si otro se te personalidad Es lo que me pone así Eso que me viene envuelto Loca mí, loca mí Es que tu personalidad Es lo que me pone así Eso que me viene